ปิดหนังสือไปหน้าหกสิบสี่มงคลละสูตรพหูเทวามนุสาจะมังคลานิอาทินตยุงเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้า ได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้ว หากังขมานาโสตานังพรูหิมังครมุตตมังขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลนั้นสูงสุดเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพารานัง การไม่คบคนพาลปันดิตานั้นจะเสวนาการคบบัณฑิต บูชาจะบูชนียานัง การบูชาต่อบุคคลควรบูชาเยตัมมังคารมุตตมังกิสามอย่างนี้เป็นมงคลนั้นสูงสุด ปฏิรูปประเทศสวาโสจันการอยู่ในประเทศอันสมควร ภูเพจักตาปุญญาตังการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนอาตาสัมมาปณิทิจามการตั้งตนไว้ชอบ เอตัมมังคารมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด พระหุสัจจันจงการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก สิปัญจามการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิต เอตัมมังคารมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลนันสูงสุดมาตาปิตูปันทานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา อุตธารสสังฆโหงการสงขคราบุตรและภรรยา อานากุราจะกรรมมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสน เอตัมมังคารมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานันจาการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจาการประพฤติธรรมยาตกานันจะสังฆโหการส่งข้าวหมู่ญาติ อนวัชชานิกรรมานิการงานนั้นปราศจากโทษ เอตัมมังคารมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัจจปานาจะสัญญโม การยับยั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมา อัปมาโทจะทำมิสุการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย เอตัมมังคารมุตตมัง กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลนันสูงสุด ทารโวจังความเคารพนิวาโตจังความถ่อมตัว สันตุทิจังความสันโดษการตัญญุตาความกตัญญู กาเรนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคารมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจาความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่าย สามนานันจะทัศนังการพบเห็นผู้สงบจากกิเลส กาเรนะธรรมสากัจจางการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคารมุตตมัง ติสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพระโพจาความเพียรเผากิเลสพระมจริยัญจาการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานัตสนังการเห็นความจริงของพระอริยเจ้า นิพพานสัจจิกิริยาจารการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังกรมุตตมังกิสีอย่างนี้เป็นมงคลนั้นสูงสุด พุทธสโรกธรรมิจิตตังยสนกัมปติ จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหว อาโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไรทุรีกิเลสเขมังเป็นจิตเกษมสารเอตัมมังคารมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลนั้นสูงสุดเอตาดิสานิกัตวานัสพัตตมะปราชิตา สัพพะตโสทิงกาชันติตันเตสังมังคารมุตตมันติเอวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ได้กระทำมงคลเช่นมงคลเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้ว จึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงซึ่งความสวัสดีในทุกสถาน ข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เหล่านั้นโดยแท้ อิติด้วยประการชนีแลบทต่อไปหน้าหกสิบหกกรณียเมตสูตร กรณียมัถะกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจามกิจนั้นได้ อันพระอริยเจ้า บรรลุบทอันระงับกระทำแล้วกิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำ สักโกอุชูจะสุหุชูจังคุณบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาหารและซื่อตรงดี สุวโจจะสามุทุอนาติมานี เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอธิมานะสันตุสโกจะสุภโรจาม เป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่าย อัปกิจโจจะสันละหุกวุติเป็นผู้มีกิจธุระน้อย ประพฤติเบากายเบาจิต สันตินดริโยจะนิปโกจะมีอินทรีย์ระงับแล้วมีปัญญาอัปกัปปุเลสุอนันุคิโตมเป็นผู้ไม่ขนองไม่บัวพันในสกุลทั้งหลาย นาจะกขดทังสมาจเรกินจิเยนวินยูปเรอุปวัยโยวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายได้ ด้วยกรรมบันไดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลย พึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่า สุขิโนวาเคมิโนโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตา ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเยเกจิปานภูตทิสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ตัสสาวาทาวราวาอนาวาเสสังยังเป็นผู้สะดุ้งหรือเป็นผู้มั่นคง ทั้งหมดไม่เหลือ ทิคาวายเยมันตาวามัจจิมารัสกาอนุกทุลาเหล่าใดยาวหรือใหญ่ปานกลางหรือสั้น หรือผอมดีทิทาวาเยจาทิทาเยจทุเรวสันติอวิทุเรมเหล่าใดที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไกล ภูตาวาสัมภเวสีวังที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบอยู่ก็ดีสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตังขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนาปโรปรังนิโกเพธามสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่น นาติมันเยทกัตถทินังกินจิมอย่าพึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรไรเลยพยาโรสนาปฏิกสัญญาอัญญมัญญาสตุกมิชฉยาไม่ควรปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความคิ้วโกรธและความเกลื่อนแค้น มาตายันทานิยังปุตังอายุสาเอกปุตตมนุราเคนมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตน ด้วยยอมพระชีวิตได้ฉันใด เอวัมปิสัพพรูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมาณัง พึงเจริญเมตตามีในใจ ไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเวตันจะสัพพโลกัสมิงมานสัมภาวเยอปริมาณัง บุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจ ไม่มีประมาณในโลกเราทั้งสิ้นบุทังกโทจติริยัญจาทางเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงอาสัมภาทังอเวรังอสปะตัง เป็นธรรมอันไม่คับแคบไม่มีเวร ไม่มีศัตรู ทิทันจรังนิสินโนวาสยานโนวาผู้เจริญเมตตาจิตนั้น ยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีนอนแล้วก็ดียาวตัสวิคตมิโทนเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดเอตังสติงอติทยามก็ตั้งสติอันนั้นได้เพียงนั้น รรมเมตังวิหารังอิธมาหุบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าเป็นพรมวิหารในพระศาสนานี้ติตันจานุปกรรมสีรวานบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลทัศเนนะสัมปันโนถึงความด้วยทัศนา กามมสุวินัยยะเขตังนำความหมกมุ่นในกรรมทั้งหลายออกนาหิชาตุกาปสยังปุณเรติย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้ทีเดียวเลยต่อไปหกสิบแปดนะธรรมริยามสุตตะวาหา หันธรรมยังธรรมนิยามาสุตตะปาทังพนามาเสมอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม หรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม อิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นยอมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว ธรรมทิตตังคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา ธรรมนิยามตังคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา สัพเพสังขาราอนิจจติวาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้ทางตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้น อภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะครันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว อาจักขติเทเสติ ย่อมบอกย่อมแสดง ปัญญาเปติปัฏฐาเปติ ย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ วิวรติวิภัชติ ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง อุตานิกโรติยอมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความสัพเพสังขารานิจจติว่าสังขารทั้งหลายทั้งตัวไม่เที่ยง ดังนี้อุปาทาวาภิกเวตถาคตานัง อนุปาทาวาตถาคตานัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม หรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามอิตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั้นยอมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว ธรรมติตตาคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดา ธรรมนิยามตังคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสาเพสังขาราทุกขาตีว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้ตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะสิ่งธรรมธาตุนั้น อภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวัง ครันรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว อาจิคติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดง ปัญญาเปติปัญาเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ วิวารติวิภัชติ ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง อุตานิกโรติย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความ สัพเพสังขาราทุกขาติว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ดังนี้ อุปาทาวาภิกเวตถาคตานัง อนุปาทาวาตถาคตานังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลาย จะบังเกิดขึ้นก็ตาม หรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ทิตาวาสาธาตุนธรรมธาตุนั้นยอมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวธรรมติตตามคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสัพเพธรรมาอนัตตาตีว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ ตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะ ซึ่งธรรมธาตุนั้นอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้ว ถึงพร้อมเฉพาะแล้ว อาจิคติเทเสติยอมบอกยอมแสดง ปัญญาเปติปัตถเปติ ยอมบัญญัติยอมตั้งขึ้นไว้ วิวรติวิภัชติ ยอมเปิดเผยยอมจำแนกแจกแจง อุตานิกโรติ ยอมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความสัพเพธรรมาอนัตตาติ ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ จบสวดมนต์เช้า เวลาที่เหลือต่อไปเราก็ปฏิบัติร่วมกันไปจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควร